duhana ijambo duhana ijambo ijambo ni kazoza banyepolitike barongozi mutandukanye mwebwe muri mu mashyirahamwe adahanira inyungu za politike rwaruka bashinga ntaye bapfasoni ikiganiro duhana ijambo kirabahaye ikaze duhana ijambo ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu ikiganiro duhana ijambo mu gitegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishyiramwe search for common ground mu burundi ndabaramutse mwese muduteze abiri ndabahe n'ikaze mu kiganiro duhana ijambo cuno munsi nk'uko mubimenyereye kino kiganiro mu mugishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu search for common ground mu mugambi waryo je nawe mu iterambere usanzwe ufashe mu mugongo n'ingoma y'ububirigi rusanzwe rufashanya na search for common ground mu gushyira mu ngiro umugambi jenawe mu iterambere ubwo buryo bwatanzwe bukaba bwatanzwe ku mashyirahamwe n'amakoperative ane yatanze imigambi yayo mu mahiganwa yo gucagura imigambi myiza yo mu makomine ya mpanda na gihanga mu ntara ya bubanza hamwe na kabezi na kanyosha mu ntara ya bujumbura mu ntumbero yo gushyigikirwa mu ishyirwa mu ngiro ry'imigambi yabo ishyirahamwe cyangwa koperative yabaye iya mbere muri buri ntara ikaba yaronkejwe amafaranga angana n'imiliyoni icumi z'amafaranga y'amarundi nayo iya kabiri nayo ikaba yaronkejwe amafaranga angana n'imiliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana atanu y'amafaranga y'amarundi umukino n'ayo mashyirahamwe yacaguwe gute asanzwe akora iki mbega ubwo buryo bugiye gutunganywa gute amahangiro y'ayo mashyirahamwe n'amakoperative ni ayahe mbega ni gute ariko araterera mu iterambere ry'ahakorera n'iry'igihugu muri rusange hari icyo yandi mashyirahamwe n'amakoperative yo mu tundi turere yo kwiteza imbere yoyigirako. ibyo bibazo hamwe n'ibindi nibyo tugiye guca nino mu kiganiro duhana ijambo cuno munsi aho turi kumwe n'abatumire eh, turi kumwe na nitunga salvatore asanzwe ajije ibikorwa muri rime mwaramutse mwaramutse neza ndamutse n'abari baratwumviriza murakomeye ego barakumva cyane eh, murakoze reka kandi ndamutse na n'inganza feridina umworosha yakurikiraniye hafi ibikorwa by'ano mashyirahamwe n'amakoperative mwaramutse ndabaramukije neza nongera ndamutse n'abari baratwumviriza murakoze turi kumwe kandi na Hatungimana Charles akaba arongoye rimwe mu mashyirahamwe yaronkejwe ubufasha biciye mu mugambi ce nawe mu iterambere asosiyasiyo ubumwe mwaramutse shaka ndabaramukije kandi aramukije nawe ko baratwumviriza bose murakoze cyane jenoside mpawe nari nije ngiye kuremesha kino kiyago ku bwa studio y'ijambo twese hamwe tukaba tubahaye ikaze duhana ijambo mu kwinjira mu idonido reka tubanze duhe ijambo nitunga salvatore ajejwe ibikorwa muri rime mbega uno munsi muri make iki gikorwa mwatunganije cyari cerekeye iki igikorwa twatunganije uyu munsi cyari cerekeye gushikiriza ubushimwe bwo gushyigikira imigambi guhingura ibipepu icyo bita mu kinofunofu ekonomi de ekonomi sirikirere ni bivuga mu kirundi mu kirundi ni ugufata ubucafu bwavuye ku kintu bugaca buba igikoresho kurusha iyindi mu ntara ya bubanza umugambi ugira kabiri ni uwo korora inkoko uwo mugambi nawo nyine wabaye uwa kabiri turabye mu byo twarabira ko mu gutanga amanota nawo warahise warashimwe mu ntara ya bujumbura umugambi wabaye wa mbere ni uw'abakenyezi bo mu kanyosha eh, bagiye hamwe kugira ngo bahingure ifu y'imyumbati hanyuma bongere bayidandaze nabo twarabye ingene babyanditse twaciye dusanga dutanze amanota niwo wabaye wa mbere umugambi wa kabiri n'uwo mukabezi kabezi waba mu bijyanye no kuworora impene buri ntara haba ku ntara ya bubanza no ku ntara ya eh, bujumbura murakoze murakoze cyane mbega muri izo ntara zibiri hari hahiganywe imigambi ingana gute mirongo ibiri n'ine i muri bujumbura yari imigambi mirongo ibiri n'itandatu murumva rero ko ni cya gikorwa gutora imigambi ibiri mu ntara hamwe bubanza mirongo ibiri n'ine yose hamwe ugaca utoramo ibiri mwumva ko cyari igikorwa gitoroshe mu ntara ya bujumbura y'imigambi mirongo ibiri n'itandatu gutoramo ibiri cyari igikorwa gitoroshe cyane murakoze cyane reka tubaze n'inganza Ferdina mwarakurikiraniye hafi ibijyanye no gucagura iyi migambi mbega mwabibonye gute murakoze nk'uko mubivuze jewe nari mu bashoboye gukurikirana aba bakoze iyi migambi haba mu kuyikora eka no mu gucagura imigambi yoza imbere y'iyindi nk'uko nabibonye narabonye namakrebe cyangwa amasosiyasiyo n'amagurupe nyine y'abantu usanga baragiye hamwe abandi bariko barakora bakeneye gushyigikirwa koko ni bafite ingufu bafite n'umwete bari ku kivi ariko nubwo bari ku kivi biravana n'uburyo buba buhari buba butekanijwe mu kugira ngo babashyigikire rero twebwe mu gucigwa muri icyo gikorwa twakoze cyo gutoramwo abashobora kuronka ubwo buryo bwatanzwe uyu munsi bwa mbere ni ukuvuga ko twararaba ibisanzwe bikorwa muri mu ishyirahamwe kanaka cyangwa muri kerebede k'ubute kanaka tukaraba ah, ah, ubwo buryo bwo gushigikira imigambi yabo mbega mwebwe mu mugambi wanyu musanze mukora iki ego murakoze cyane umugambi wacu muri asosiyasiyo ubumwe dusanzwe turi mu gisata cy'ubworozi bw'inkoko za kijyambere ego mubikorera hehe tubikorera no mu ntara ya bubanza komine mpanda mubimazemo igihe kingana gute mwiyumviriye gute gushyira uwo mugambi wanyu mu mahigana ndi jenyine ubwo amaze kubonana na seci nkamenya ibikorwa bya seci naciye njya muri kerebu de kuti seci yaradusanze ahantu nari nsanzwe nkorera ku musenyi hanyuma baradusaba ikiganiro ko twoganira tumaze kuganira baca badusaba ariko twaza twagira club de tukaza turumviriza ibiganiro bya studio ijambo hama rero tumaze candabondera abo dukorana eh, muri association ubumwe turi abantu mirongo ibiri eh, abagabo batanu abakenyezi cumi na batanu tumaze gukorana eh, baciye baguma badukurikirana dushyire hamwe kazi katugirira amasansibilizasiyo kuri tere bwa bworozi bw'inkoko rero nca ndashaka kubera aribwo nari narize nca tubukora muri ya asosiyasiyo y'iwacu hanyuma nagiye nditabira amaforumu yateguwe na rimu na dushire hamwe hanyuma uko naronka ubumenyi niko nagaruka tukabusabikanya nabo turi kumwe muri asosiyasiyo y'ubumenyi ibyo bikorwa rero bica bibandanya gutyo murakoze cyane mwebwe uno munsi mwaronse ikibanza cya kangahe eh, twaronse ikibanza cya kabiri kuvuga ko mwaronse uburyo bungana gute twaronse uburyo bungana n'imiliyoni zitandatu n'amajana atanu amafaranga y'amarundi mm-hmm. yego turumva ko ari amafaranga kumbura ashobora kugira icyo afashije mu mugambi wanyu kumbure turaza kugaruka gatoyi dusubiye muri rime mwavuze yuko mwagiye muraraba akabijya muri iyo migambi itandukanye mbega murabye iyo migambi ni gute iri kwiraterera mu iterambere ry'aho ikorera mu kibano cyane cyane iyo migambi yacaguwe uno munsi mbega ni gute ishobora no guterera mu iterambere ry'igihugu yego murakoze cyane iyo migambi twacaguye mu kibano nko ku mugambi wa asosiyasiyo ubumwe borora inkoko za kijambere barifuza yuko imiswi ikibano bazoza baraza kugurura imiswi ngaho ikindi ni uko babifuza yuko ababanyi b'iyo ngaho iyo asosiyasiyo ituye ikorera boza bararonka inkoko ku kabeyi keza ikindi ni uko twabonye yuko hariho amakori bazoriha muri komine n'ikindi cyiza cyane twashimye ni uko n'abanywanyi nabo b'iyo asosiyasiyo twabonye ko umwaka uheze umugambi uzogenda urunguka hanyuma nabo bakashyikirwa bakiteza imbere mu byavuye muri uwo mugambi bakoreye hamwe no ku yandi rero ku yandi mashyirahamwe twarabonye nko kuri iyo yabaye iya mbere izohingura amakara y'ibipepu avuye mu bipepu twarabonye yuko hariho ibyahara biba umwanda bazoheza bakabihingura muri icyo gihe bashyira mu ngiro ibijyanye no gukingira e, ibidukikije mwazi yuko bya bipepu byaba umwanda hanyuma bikaba e, ubucafu bikonona ibidukikije hanyuma e, muri ibyo muri ibyo nabo bazogira nyine bazoterera mu migambi ye imi y'abanywanyi umugambi wungutse bazoheza abanywanyi nabo bashikirwe mu bijyanye iyo umwaka uheze ko twabonye muri iyo migambi ko mu mwaka ariho bazohora bagira bazohora bagabura barabye ngene bungutse abanyuma mu kibano harabonye ko bazotanga ubuzi ubuzi buzogwizwa Eh, hanyuma ni gute iri kwiraterera mu iterambere ry'aho ikorera eka mbere n'iry'igihugu muri rusange murakoze nk'uko bari babivuze bariko barakora bakoresheje uburyo bw'iwabo kuko bose n'aba batashyikiwe ngo bashobore kuronka ubwo buryo basanzwe bari ku kipfi. rero mu byo bariko barakora bariko bariteza imbere ubwabo hagati yabo kandi kubera nta ikintu cya mbere mbona bashobora kubateza imbere hama nk'aba babaye aba mbere bo mu kanyosha basanzwe baratanze ubuzi kuko nk'abo barafise abadandaza iyo fu yabo barafise abayikora barafise n'urusyo rukuba ibigori n'ibyo bidudu nyine hama barafise n'abakozi bahakora abo nabo kubera akazi baba bararose baraheza bakiteza imbere bipfuye kuri uyu mushinga kuri uyo mahera bazaba barabahemba ukwezi guheze ego nuko baca baza baratezanya imbere mu ikomine cyangwa mu ishyirahamwe iwabo kuko urumva ko hari abandi bantu bahanze y'ishyirahamwe bagiye barahabwa ubuzi hama n'abandi bantu rero basanze barima ibyo bidudu kuko n'ibyo bindi basanze bahinguramo si bo babyirimira hariho abandi barimyi basanze barima hama bagaheza bakaronka abaguzi babo nibo baba bahingura iyi fu y'ibidudu n'ibigori eh, murakoze cyane aho turi turakorera mu kibano icyadara ni uvuga inyungu za mbere zigaruka ku banywanyi ba asosiyasiyo ubumwe gushika eh, uno munsi abanywanyi barafise hakunguko kenshi icya mbere navuga ni uko umunywanyi wese gushika ubu mu rugo iwe twashoboye kumuha inkoko cumi akaba ariko arazorora asosiyasiyo yamuhaye eh, iyo ni intambwe nini kuri twebwe twishimira tukaba twifuza kandi mu mpera z'umwaka eh, mu gihe tuzaba twatangiye gukoresha uburyo baduhaye Eh, turifuza ku munywanyi ko azoba ageze hafi mu nkoko zishyika mirongo ibiri hanyuma ikindi kigira kabiri ku munywanyi eh, turafise umwavu uva mu nkoko uwo ufise akamaro kanini mbere navuga gusumba n'umwavu w'inka ubu umunywanyi uwo ari we wese araronswa umwavu mu ndimiro ziwe agafumbera kandi ibigori bifumbijwe umwavu w'inkoko biyagayaga gusumba uwufumbeje umwavu w'inka ibyo barabyishimira abanywanyi mu gihe umwavu w'inka uno munsi ugugwa ugiye kuraba ku bawufise barawugura mu gatwe tukawubaronsa ku buntu kubera bari muri asosiyasiyo y'ubuntu ikindi kigira kabiri abanywanyi bararonkejwe inyigisho zidasanzwe z'ubworozi bw'inkoko za kijambere mu gihe muri twebwe babiri bagize asosiyasiyo basanzwe baritse mu buhinga bwo korora inkoko za kijambere hanyuma ku byerekeye igihugu eh, umugambi wacu uraterera uraterera mu iterambere ry'igihugu reka nibutse abatwumviriza yuko ikiganiro ari duhana ijambo aho turi ko turabira hamwe ingene amashyirahamwe yo kwiyungunganya n'amakoperative yaronkejwe uburyo bwo gushyigikira imigambi yabo n'ishyirahamwe rime risanzwe rifashanya na search for common ground mu gushyira mu ngiro umugambi je nawe mu iterambere agiye kubandanya aterera haba mu iterambere ry'ikibano eka mbere n'iry'igihugu reka dusubire gatoyi kwa Charles mwebwe mwaronkejwe uburyo bwo gushyigikira umugambi wanyu bungana ni miliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana atanu baratubwiye ko mu minsi ya vuba bagiye kubashikiriza igice cya mbere cyubwo buryo mbega mutegeka gushidikanya kubutunganya gute kugira ngo ishyirahamwe ryanyu ribandanye ritera imbere navuze ko twari twatanguye uwo mugambi nta ntambamyi zirezire tuzogira ko dusanzwe tubizi kandi turazi n'ubwo buhinga bwo korohereza inkoko za kijyambere twaryohewe cyane kuko twako turakoresha ingufu z'iwacu gusa ariko uno munsi turashyigikiwe na seci nibaza ko tukironswa ubwo buryo tuzoja dushyira mu ngiro ibikorwa twiyemeje twanditse no mu mugambi turifuza icambere kare twahora tuzana imiswi tuyiranguye i bujumbura urugendo rwatubera rurerure narya bitoroshe kwiyungurutsa eh, twagira ingufu zidasanzwe ariko umugambi wa mbere twashyize imbere ni uwo guca turondera imashini ishobora kubundikira hanyuma tukazana amagi tukabundikira imiswi tugatangura kuyiberaguriza dutanga rero kuyiberaguriza abaguzi bo mu mikibano musenyi abahora bayidandaza ku musenyi bayirangurira i bujumbura bakaza kuyidandariza ku musenyi turizera ko dutanga uwo mugambi abahora baja kuyirangura bazoyirangurira iwacu hama bakayihereza abana yego murakoze cyane eh, dusubire hano kwa umworosha kuko nubwo harimo abaronkejwe inyigisho ubwa mbere bari barose inyigisho mu mwaka uhetse z'ukuntu bashobora gutunganya ibikorwa by'amashyirahamwe muri izo nyigisho hashoboye kugenda abantu bashika batatu ku ishyirahamwe ariko aya mashyirahamwe usanga menshi agizwe n'abantu cumi na batanu mirongo ibiri cyangwa barenga hari n'aho usanga bashika mirongo itatu rero mu gihe abo batatu bashoboye kwiga izo nyigisho kugira ngo bakurikirane bashoboye gukurikirana izo nyigisho zo gutunganya ibikorwa by'ishyirahamwe harimo abo batatu batashoboye kuhaba bumva ko ibikorwa bice bisa n'ibihungabanya ariko twaragiye turafashanya mu byo twagiye turakorana twaragiye turagira imana ugasanga haje benshi haje benshi rero ikaba ari akaryo keza ko gusubiramwo kubibutsa mu gihe tuba turi turategura iyo migambi tukabibutsa ukuntu ibikorwa byo mu ishyirahamwe bimeze n'ukuntu bigabuye n'umwe wese icyo aba ajejwe hama n'ubutaba ari muri komite akumva ko naka mu ishyirahamwe ajejwe iki n'iki n'iki kandi akora ibi n'ibi n'ibi kuko bobo baratora dufate nk'umukuru w'ishyirahamwe aba afite ikiringo azomara rero ni byiza ko bose babimenya kuko ku mwaka uza niba bahinduye abagize komite ni byiza ko n'uwuzotogwa azaba afise icyo abizi ko kuko bisaba umwete n'ubwira n'ubumenyi kugira ngo ishyirahamwe ritere imbere ritegeza kuba rifise abantu babona kure bazi byinshi kandi bashobora gutegura ibikorwa by'ishyirahamwe bakabiha n'intumbero bagafata noyita imbonakazoda bakiyumva ati kumumbure ku mwaka uza tuzoba tugeze kuri uru rugero cyangwa tuba tugeze ku mutahe ungana ukuntu murakoze cyane turi ko turagana ku musozo uh, nitunga salvatore mbega impanuro haba kuri aya mashyirahamwe cyangwa amakoperative yaronkeje uburyo uno munsi cyangwa n'ayandi muri rusange izoba izihe kugira ngo ibikorwa byayo mashyirahamwe bibandanye bitera imbere bibashoboze kwiteza imbere ubwabo banateza imbere n'ikibano mbere n'igihugu murakoze cyane impanuro nubaha nizo twahora twama tubahana kare ni uko bokoresha amafaranga icyo bayasaba icyo bayaronkereje ni ukuvuga bagakora ibijyanye n'ijya migambi babemeye kuko niho byoroha niyo hagize aho kagorana gatoya baca bisuzuma bakavuga ati aha twabuze ntitwashyize ku ihangiro twihaye kubera imvo iyi n'iyi n'iyi rero babandanye bakurikiza impano bijya bari batangiye imigambi bari batanze ari byo ayo mafaranga bayakoresha ni ukuvuga ko aya mafaranga tuzobaha saa yo gufungura saa yo kwinezereza nayo gukora ijya migambi bazokwinezereza mu mwimbi bazoronka muri ujya mugambi bazokwiteza imbere cyane mu kwiyambika mu kugura utundi twa nkenerwa tujyana turiya igihe umugambi bazoba bawukoze neza ukazana umwimbu uhagije ni byiza ko zokwama turi kumwe n'ubundi impanuro zoguma tuzibaha imbere tubagendera kenshi aba twabibemereye ko tubagendera kenshi ariko impanuro ya mbere ni uko bashyira mu ngiro ibyo basabiye byanditse muri uyu ikindi ni uko botwara neza perezida ntavuye ngo nigende ntwara jenyine hageze dusozera Charles hatunga imana mbega namwe ni impanuro izihe mwoha abandi barongoye amashirahamwe cyangwa amakoperative baba baronkeje ubu buryo uyu munsi cyangwa abandi muri rusange Eh, murakoze cyane impere ku bantu twaronkejwe uburyo bwo kudushyigikira mu bikorwa eh, ntuhanura nk'uko bajeje kubivuga baserukira rimwe eh, si amahera yo kurya si amahera yo gukoresha ibindi ni amahera yo gukoresha umugambi tuba twarashyize imbere ndi umwe mu baronkeje ni umwe mu barongoye asosiyasiyo mu zindi zaronkejwe ubwo buryo nohanura rero abaronkejwe ubwo buryo twese ko twabukoresha icyo ayo mafaranga yagenewe hanyuma aho badusanze uno munsi turifuza ko ejo bagarutse bazasanga twateye intambwe yego murakoze cyane ni ngaha dusozerereye kino kiganiro duhana ijambo cuno munsi aho twari ko turabira hamwe ingene amashyirahamwe n'amakoperative yaronkejwe uburyo na rime urunani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu burundi e, risanzwe rifashanya na search for common ground mu gushyira mu ngira umugambi je nawe mu iterambere agiye kubandanya yitunganya n'ingene ariko araterera mu iterambere ry'ikibano n'iry'igihugu shimire mwese mwakurikiranye kino kiyago kuva mu ntango shimire na bano batumire twari kumwe salvatore nitunga musanze umujije ibikorwa muri rime mwakoze ku kanya mwaduhaye namwe mwakoze kuri aka kanya mwaduhaye no ku butumire mwaduhaye no hanyuma nimwadukenera tuzosubire tuzobubanguka murakoze murakoze nshimire kandi eh, n'inganza ferdina ni umuhoroshabikorwa yakurikiraniye hagufi ibikorwa by'aya mashyirahamwe n'amakoperative mwakoze namwe ku kanya ego murakoze nace sinubaka kubashimira kubona twizeye mukaduhamagara ngo tugane kino kiganiro no hanyuma nimwadukenera tuzobitaba murakoze murakoze cyane nshimire kandi Charles Hatungimana arongoye association ubumwe imwe mu mashirahamwe yaronkejwe uburyo bwo gushigikira umugambi wabo mwakoze ku kanya no ku kiyago murakoze cyane natwe turabashimiye kandi tubasaba yuko muzotera intambwe mugashika hariya mu ma association koperative cyangwa club mukaraba ibikorwa turiko turakora ko hari ibyo twasabiye bwa buryo murakoze murakoze cyane nuko ijoro turidempawe nayo nari mpagarariye kino kiyagwe ku bwa studio y'ijambo hamwe n'abatumire twese tubasezere tubifuriza kuroranirwa aho muherereye naho gutaha muhejeje gukurikira ikiganiro duhana ijambo ikiganiro mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi duhana ijambo ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje bene gihugu